ku makuru tuba twarabashikirije mu ndu yose kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi wa gatanu tukaba rero dutangura kubibutsa amwe mu makuru tuba twarabashikirije kugira ngo kumbure mugire kwibuka maze byorohe ko mushikiriza ku makuru mufise ko namwe nyine amakuru nuko rero duca tubasaba yuko uronsa umurongo ushikiriza icyiyumviro cyawe mu rupfasoni kandi mu buryo butomoye ku buryo uwukumvise atahura icyo wagombye kuvuga nuko rero kuri mikoro muri kumwe na omeranduwayo mu buhinga bw'ibyuma ni François akimana tubaha muri kino kiganiro nuko rero tutarinze kubatebya eh, Burundi bwarahimbaje ku munsi wa kabiri ni ukuvuga ku rya mbere mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo na gatanu imyaka mirongo itandatu n'itatu irangiye uburundi buronse intahe yo kwikukira mu ijambo rero yashikirije abarundi buca uwo munsi ushika rijyanye n'uwo munsi umukuru w'igihugu yagabishije indongozi zidakora neza eka mbere n'abanyuruza itunga ry'igihugu ko kuva ubu ataguhiga imanga mu kubasezerera no mu kubashengeza evariste ndayishimiye akaba yibukije abarundi bose ko bafise uruhara mu gutsimbataza intahe y'ukwikukira yemeye ko bagomba gutunganya amatongo y'igihugu ku buryo umurundi wese abikeneye aronka aharima uwo mukuru w'igihugu nyine Varese ndayishimiye aranegura abarundi bakironderera inyishu y'ibibazo bafise mu bihugu byo hanze no kuvuga mu makungu akaba rero yabivuze afatiye ku bantu batashimye ibyavuye mu matora aheruka aho ngo bamwe baciye bitura amashyirahamwe mpuzamakungu nk'ubumwe bwa afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu rya oni ni ukuvuga ishyirahamwe rijejwe umutekano ku isi umukuru w'igihugu rero agasigura ko abagifise ibyiyumviro nk'ibyo bataratahura ko uburundi bwikukiye aho rero akaba yamenyesheje ko ibibazo byose by'abarundi bizotorerwa inyishu mu burundi nyine hari ku munsi wa kabiri ku munsi nyezina uburundi buhimbaza isabukuru igira mirongo itandatu na gatatu buronse intahe yukwikukira umukuru w'igihugu yaragenye mu mabanga babura amatari bashasha inama nkenguzamateka ikaba yemeje ku munsi wa kane itariki zitatu mu bibiri na mirongo na gatanu babura amatari bazorongora intara zitanu zigize uburundi intara ya y'abuhumuza izorongorwa na denise ndaruhekeye yahora ari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya muyinga intara ya bujumbura buramatari ni general major uh, ndayikengurukiye royizi yahora ari umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rihingura isukari sosumo intara ya butanyerera izorongorwa na general de brigade de police victor segasago uwo yahora atwara intara ya kirundo Liboire Bigirimana agiye kurongora intara yagutse ya Gitega uwo yahora ari umuyobozi mu bushikiranganje bw'indero n'ay'intara ya Burunga izotwagwa na Mboniha ah, Mboninyibuka Parfait yahora ari umushinga amateka abantu batandatu barishwe baturiwe n'abanyagihugu ku munsi wa mbere ku mutumba gasarara ni muri zone nyabibondo komine Nyabira b’Intara ya Bujumbura bagirijwe ko bo barabarotse mu ntwari bujumbura baremeje ayo makuru mbere bakaba banaciye bagira ko banafuba n'iteka abo bantu ku munsi wa gatatu ego bavuze ko abajejwe umutekano eh, bitakunze ko batabara muri ako kanya byumvikana ko bitari byoroshye ni ukuvuga buramataride zihense yumva yamenyesheje ko abantu cumi na babiri bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza amakuru mbere adushikira akavuga ko n'urubanza rw'ikibiriraho ruriko rurategurwa ku bwabo bikekwa kugira uruhara muri ubwo bwicanyi ukwikekana rero hamwe n'inzankano zifatiye ku kwikunda no kwigungira ko ngo iyo byiganje mu bantu bituma habaho ugusubiranamo kw'abantu bibaye ngombwa mbere hakabamo n'ubwicanyi izo nsiguro zitangwa na Pierre Claver Njejimana yanonosoye ibijyanye n'inyifato abona ko mu gihe cyose abantu babonye ko hari ibyo badahuriza ko kwitura inzego z'ubutungane n'inyuma rero y'ubwo bwicanyi bw'abantu batandatu baturiwe ku mutumba gasarara muri komine nyabiraba intara ya bujumbura babagiriza uburozi. ku isaha zibiri z'ijoro n'iminota ndwi muri studio za radio isanganiro mwibuke ko yakubaguriwe muri kaminuza y'u Burundi kuwa mirongo ibiri na munani ndamukiza uyu mwaka aho rero hakaba ari nyuma yo gukubagurwa yaciye yitwarira uwitwa odrike niyo mukiza umwe muba mukubaguye kuva eh, isaha z'ibiri n'amanota mirongo ine n'itanu gushyika isaha zine n'iminota cumi n'itanu umunyuranye ku murongo yambu yambu neza ego turakumva radiyo isanganiro mwiriwe Radio isanganiro umunyuranye ku murongo mwiriwe umunywanyi biboneka ko bidakunze ko dushobora kumvikana Ariho nawe ko ndakubwira ko kuva isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu gushika isaha zibiri n'iminota cumi n'itanu mwebwe ngahi iwanyu iyo bishyitse abantu bakinubana ah, kumbure bakagira icyo badahurije ko bakagirizanya ibinabiriya mukunda gukora gute kugira ngo kumbure eh, bigende neza mu kibano akenshi abantu benshi ntibakunda kubiha agaciro kubera mu bisanzwe nk'uko abantu baba bazi ko baba kwapfa ibintu by'amata eh. umuntu uwo ari we wese urumva ashobora kukwagiriza kugira ngo arabe yuko bakubwira nabi cyangwa bakwanga mu muryango cyangwa mu kibano cyose mm. radiyo isanga wundi munywanyi ku murongo tubaramutse mwiriwe Munywanyi ku murongo mwiriwe boneka yuko ari hafi ya y'akaradiyo ashobora kuba ari na n'akaradiyo hadiyo isanganiro ikiganiro n'igira icyo ushikirije isaha z'ijoro zirenga ku minota cumi n'itatu ni uh, ariko nkubwira ko uh, icyariho cy'umushikirizamanza mukuru muri sentare ya mukaza yari ko yumviriza wiri kwizera umenyesha makuru mugenzi wacu urumva yakubaguriwe muri kaminuza y'u Burundi kwigenekerezo rya 2008 no kuvuga ko rero byari eh, bitekanijwe ko urundi ruhande rwumvirizwa ni ukuvuga Odrique niyo mukiza aregwa kuvisa isaha za Gatondo, ariko uwitwariwe ngo ntiyari bwashike gushika isaha n'igice alo byumvikana ah, ko tutari ko turahuza n'umunywanyi sinzi ko ah, ari mu buhinga bw'ibyuma cyangwa ko ari ahantu ikiganiro ni gira icyo kuri radiyo isanganiro uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe yambu neza yambu turakumva ku isanganiro halo ni sawa yambu yambu yambu turakumva uno munywanyi rero twebwe turamwumva ariko we ntariko aratwumva uzi icyo biva ko ego ariko kandi ntibyakunze abajejwe umutekano batari hafi ubona ikindi bari kwifashisha rigiki bari gukora gute ba nyumba kumi bari kuba bari hafi ba mukuru w'umutumba abajejwe intwaro muri rusange yego bagaca bagira icyo bafashije kabisa kabisa mwebwe ngahe wanyu kumukaza iby'uborozi biriho birahari kimwe twajya dufatira kuko ishavuri bari gize n'ijoro kunda nawe mm. uwundi munywanyi ku murongo yambu amahoro neza yambu neza ni sawa eh, ni sawa niba utayituma bwawe eee eh, toma wiri umeze neza Zana. Tukubaza makuru ya hegatoma. Jewe. Mm. Eh. Rema ngomba kuvuga kwa abantu abo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura batiriye abo bantu bashika batandatu babazita ngo ntabaruta. Mbe hajuri nyabitsinda. Eh ndi nyabitsinda kweri bukirungu naravuyeyo mbere ndi ku mutima wa duga kwijambo uti abantu batandatu bishwe. Eh. kuri none hmm. ibyo bintu none abajejwe umutekano wo ku mitumba baba bari kure cyangwa umukuru w'umutumba yoba yarihegaye mu kwibararirwa nk'ibyo abajejwe umutekano ku mutumba ushatse kuvuga abapolisi kuko ku mutumba ku mutumba hari igipolisi uwo mwanya ngo ntibari hafi nta kundi bwana ariko mugabo umukuru w'umutumba nawe ntiyari gutanga raporo agatabaza bakaraba ukuntu byogenda aha ariko aho hantu kabisa menga umuntu atarabyumenga harabaye ubusamazi kabisa igihe barakugira arigwe ku mutanga izuba ryaka biragoye wowe wibaza ko ubusamazi bwaba bwabayehe gatoma ku bakuru b'umutumba kabisa uti bari gutabaza amahoro ntatose no mutekano kuvuga uwagije ubundi burozi aca amushengeza hanyuma rero bakaca baraba bati n'ubyerekane hmm. eh, hanyuma rero gutyo yahise yakuzigaca zivaho Mm, ni ukuvuga mu butungane cyangwa mu babijejwe niho eh. babijyana hanyuma bikarangira neza eh, nyine kubitukwa niwe yaciye yitwara ibyo byaraheze rero ah, nyine kubitukwa niwe nyaruka kwitwara niba nyaruka kwitwara tibanyambitse ibara kumbure byabaye mu gasarara bishobora no kuba n'ahandi ubona abanyagihugu bo kwitwara gute mu bihe nk'ibyo abanyagihugu bakwiye kwegera ubutungane nibwo bumenya ngene buri bubigende uramutse abanyabitsinda mukomere kuri radiyo sananiro kandi butumva gatanu kuri gatanu imana ibahezagire komera bwana dushimire cyane abariko baratwumviriza hirya no hino mu ntara zitanu zigize uburundi ndavuga intara ya bujumbura intara ya butanyerera intara ya gitega nawe vuga handutse eee eh, intara nshashuzi wewe niya uwundi munyuranye ku murongo yambu neza ava ava muri leta bagakora mm. bo bamaze gukora mu gihugu bikamera neza mm. mbona nk'amafarumasi bayugaye mm. nkaba tuzi abantu bato bato ziba ziri hafi mu gihugu cyose mm. bo ama ugiye kwa muganga bagutora indwara ngo mhm. nyafarumasi iri hafi mm. ugaca kugura iyo miti mm. eh, eh, kumbure zishobora kuba zararengewe kubera ko uraza aho abantu bari abantu baragoye hariho n'abavuga bati baragoye kumbure kurongora gusumba sinzi uko atari atariko abantu ntiboroshe kurongora eh, kuko si nk'ibitungwa ubwira ati cyaha bigaca bigenda ariko ku bwana Eric bande babagumya urabona nk'ubu nk'akarore nka jewe ndi umwene gihugu mhm. nk'ubu uwujejwe intwaro atari hagufi mm. hariho abantu bakererwa kuba bamubonera ibintu aribo bene gihugu aribo twebwe mm. twese dufata ingingo y'uko tujya tubica ariko abanyagihugu nibo bafashe iyo ngingo iyo ngingo rero abo bene gihugu bafashe barihenze barihenze cyane wahubwo ubutungane ni burayi bubakorere ko bugira amatohoza y'imbike ariko none ga Eric iyo umuntu agukoreye ikosa hanyuma ugaca wihanira yego ingaruka zibizahe mu kibano mu kibano mm, haca haba eh, ingorane izahe ingorane zihaba mm. turi no kurengera amategeko reka twebwe abenegihugu tuba twarengeye amategeko kumbure na rijya ushobora gusanga bamwagirije iki ugasanga baramubeshye hariho n'igihe usanga besherwa hanyuma ugiye ufata inkingo rero yuko umuhana mm. umenye yuko nawe ejo uko wamuhanye niko nawe ejo uzohanwa yego mm. cyane mumenyesha amakuru aho bitarashika bigenze gute aho bitarashikama bihebe bareke intwaro abajeje intwaro bari bazikorera muga bene gihugu tureka kuja kuvyivanga muri taturaba ariko kumbure bajya bishobora kuba byabaye akarorero bo bishobora kuba ari ari vyabaye ariko kandi ugasanga nkahi wanyu naho hashoboye kuba injyane z'amatongo naho bakihanira wo hanura iki muri rusange no ko batose nabo babikora nkuko abandi babikoze mm. yambu yambu halo turakumva gatanu kuri gatanu mwiriwe mwiriwe cyane veniste eh, venu veniste eh? rero biciye birangira agatelefone katamukundiye ko tubandanya ni hajyo isanganiro nuko nari ko ndahabwira rero yuko abantu ijana na mirongo ine irashima ingene bimenyesha amakuru byitwaye mu gihe cy'imyamamazo no mu gihe cy'amatora nyezina superance ndayizeye arongoye iyo nama yabivuze ku munsi wa mbere mu kiganiro n'abamenyesha amakuru ashyira habona umwihwezo wakozwe n'iyo nama warongoye sense akavuga ariko ko hariho utunenge twibonekeje mu binyamakuru bimwe bimwe nko kudaha uburenganzira bungana abanyamigambwe hamwe no guha akaryo abashikiriza amajambo yo gutyozanya abanyagihugu mu makaritiye atandukanye nka gasenyi komine ntahangwa baribaza icyabaye ngo regidezo ntibaronse umuyaga nkuba nk'uko bikwiye mu gihe iherutse kuvuga ko ingomero iherutse kuronswa ingomero nk'urwa jiji ngo bigeze ku ntambwe y'ibyigwa by'ukungene byokogwa n'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe ribijejwe regidezo abivuga inyuma y'iyo myidogo y'abanyagisagara jean albert manigomba asigura ko icikagurika ry'umuyagankuba mu gisagara cya bujumbura tasano rifitaniye n'ibyo gusabikaniriza ibice bitandukanye mwebwe mwita deresitaje aho iwanyu ahubwo ngo biva kuri uwo muhoro ushaje ariko ahamagarira abanyagihugu kwama bihutira kurondera rigigezo biciye ku nomero basanzwe barabahaye kugira ngo iyo hagize akagorane regidezo yihutire kubatunganiriza iyi ni radiyo isanganiro ikiganiro nigira icyo ushikirije isaha zibiri zirenga ku minota mirongo itatu n'ine mwiriwe neza ni sawa hadiyo isanganiro mwiriwe halo yambu yambu amahoro yambu neza ni sawa ni impore tuganira nande muherereye abo bishwe baturiwe abantu bishwe nibo bakoze amakosa wowe abo bantu babagandaguye ah, ababagandaguye bakoze amakosa kubera ko yita amakosa ni ukuvuga yuko uh-huh. burya rero abantu benshi usanga bakorera mu bintu by'ibintazi hmm. ugasanga bakunda kuba pfumu uh-huh. ugasanga rero bari kora bateranya n'abantu baba b'ababanyi ngo babikira abantu yego ni ukuvuga rero ibyo bintu kandi biraharawe cyane mu ubwo burere bwo mu ntara tsibo uh-huh. ni ukuvuga rero ni ukuvuga batabaye hafi abategetsi ngo bamire hakiri kare hmm. abantu bazomarana bariko barapfa umukekuru abo usanga bapfa amatongo cyangwa bapfa n'ibindi hmm. ugasanga barisha abantu babahora ubusa urumva ugize icyapfa n'uwundi aca abigira ikintu kirekire ugasanga amwagirije ko aroga cyangwa ibindi ni nyinshi urumva n'igihugu cyose hari ingorane ubibonamo gapfiya bikomeye cyane gute ahubwo leta yodufasha ingorane izahe gapfiya urabona mhm. izi farumasi zadufasha cyane iyo turiko turagura imiti igihe twivuza usanga wakwandikiye umuti mugabo kugura kuri ibyo bitaro usanga yazimvye ariko vya Eh. umushyikirangajwi agejwe magara y'abantu mm. yavuze ko zizokugagwa zose hari igihe nk'izahi iwanyu zisigaye zose iyo eh, bari amahirwe gusa umerewe neza mu banki nawe atamerewe neza wumva biragoye ntazokugagwa zijya kwija ibisabwa eh, burabahugije ibyo bintu barasaba ko bobikwiza hano bagakora none ubushikiranganje nibwo babwira ngo babikwize canke bone bo bakwibwiriza kuzikwiza wa ubwo abantu b'amafarumasi bwira nabo nyene batorohereza kuko nivyo hari amafarumasi usanga afise ibibazo byo kuba badakwigira isabwa cyangwa asanga afise imiti y'amagendo hmm. ibyo nabyo birashobora guteza ingorane iyo umuntu ariko aragura imiti cyangwa ariko aribwa eh, viane ndumva ushikirije ikintu gikomeye cyane ati hmm. imiti y'amagendo eh, mbega farumasi ihari idakwije ibisabwa cyane cyane batahura ibyo umushyirangantego ariko arababwira mm. eh, hamagarondera ibyo bikoresho bagakwiza amafarumasi yabo tukoroherwa neza iyo turi turagura imiti kwera jenali ko ndiyumvira viya eh. ntikumbure bashobora kuba bashinze izo farumasi batazi amategeko nabyo birashika birashika umuntu agasanga yinjiye mu kintu atakizi mm. eh, bokora gute rero bakosoye bashobora bakaca bikubita agashinda tukubaza amakuru yahe ni iki teretse eh, ni iki teretse eh, turakumva ni iki ibyo mutashoboye kumenya ku y'isomene oya ikiganiro cy'uno munsi n'igira icyo ushikirije ushikiriza icyiyumviro cyawe ku makuru twagushikirije cyane tukarenga impinga yarenze irantera udusiga mu gisagara cya bujumbura naho abanyagihugu cyane cyane bakunda gushika hagati mu gisagara bidogera ibinogo ibinogo bitazibiye byibonekeza mu mabarabara atandukanye yambu yambu ego turabumva mwiriwe Eh, hajyayo isanganiro turabaramutsa yego ego yambuneza ni sawa ni sawa kiyava ku murongo hmm. abanyagisagara rero cya bujumbura bavuga bati biteza amasanganye ibyo binogo kasanga umuntu agiye afise ibiharuro biri mu mutwe ariko ari yumvira ingenaro nk'irasiyo oya baragarutse bongera kubandanya ibyo by'uburozi ah, ni ukuvuga hariho hariho abatishwe eh, abatishwe oya muri abo bishwe bari bakarutse babitwariye bakarutse bageze mu kabetsi eh, uti rero abanyagihugu bashobora kuba barihoye kubera ko bari baje bava mu kabezi bitwarira bakadondagura amazina bakabwira abategetsi abategetsi kubera tegeko ririho rihana uburozi baca baca bongera kubagarukana nta ngorane n'umva nta mbega ntacu ubuvuze tuyu umuntu yanjiriye umugana anjiriye umugana uku n'uku n'uku ibyo naho byo kuba kumenganizira ugakwega ntibyemerwa kubera cya tegeko oya mwebwe abanyagihugu bawe eh, abategetsi nabo baca bavuga ni bure bakebuka gusa bumvise nk'abantu batanu batandatu bapfuye ari ikibazo byumvikana umenga ni zero muganga nyagihugu nabo nk'umuntu agucira umugani kweri ibitarire birebire ah, nabo bavuga bati iki ntikiveho kigaca kivaho niko bimereye kuri n'ubu bariyo benshi bikanda abantu bikanda abantu ku iri ni birebire ni birebire ariko none mhm. mwoba mumaze kubishikiriza abajejwe intwaro mu buryo bw'umwihariko bagashika ngaho n'abagendiye mu kabetse bakabafunga bakajyana mu ntara bajyanye no bafunga mm, baca bongera kugaruka babona umenga nta kibagiriye na kimwe mugabo umuntu wo mu gasarara erega biragoye nyine yuko je ndiko ndumviriza umengo biragoye kuvuga yuko umuntu yavuze ngo ni habiki ugaca umufatira ibihano kuko umengo kwandika ubwete bwo kwikura atiriwe aramara na kabiri mhm. yihane yihane mm. ko muri buno burundi hariho abo twumva benshi bize batagira ubuzi ahubwo ntiyarakwiye no kwihana gusa yari akwiye guca kugwa hagacashikirizwa ubundi kuko abakeneye ubuzi ni benshi eh, kuko birabye hariho benshi eh, abo izo bari gukama arizo bongera bakagoba none ngaho iwanyu abategetsi nk'abo bariho ntabahari ariko burya ngo nta mwongo buri sato ibidahizwe hmm. naho uwo bari bahari none hari igihe Hari abari bahari kumbura ubu badasubira gutwara kuko eh, kumbure wumvise ko batanguye gushaha abatware bashasha mm. nk'uko rero yabivuze nyine iteka aba batware bashasha bagiye nyine umukuru w'igihugu yego mm. aba bagiye gutwara muri kino ino manda mhm. babe bumvise ngo ribwirwa benshi rikumva bene mm. ayandi makuru nayajyanye no kubishidikanya nyine ko twumvise ko uwo mushikiranganji w'ubutungane yavuze ati ibyo asigiye ugiye kuzomusubirira umushikiranganji w'ubutungane umuburamatari mushasha wa bujumbura neza urakoze cyane eh, aloyize bamusigiye ibintu byinshi aho iwanyu mu kibitoke bamusigiye n'ishuri ry'abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga ati uzora twubake ati uzubandanya aho twari tugeje nibaza ko bizobandanya mm. mu butungane rero mu butungane no mu cibitoke birakomeye bahakanurire bahakanurire kuko ibyo tubona nagahomera bunwa ngo ingorane zijanye n'amatongo ego ego buramatari kareme bizoza yabimusigiye nawe yiyemeje ko azobikora ngo azobibandanya na cane cane tugushimire cyane alo umunywanyi ntituri ko turakurikirana turumvikana alo ntituri turumvikana ni mbwe rero umuhanuzi mukuru w'igisagara cya bujumbura ajejwe ibibazo by'umutekano by'igisagara cya bujumbura koroneri do polisi jimmy ndayishimiye yamenyesheje ko icyo kibazo cy'ibinogo mu bakizi akanatomora ko gishobora gutorerwa inyishyu mu kiringo cy'indwi ngo kuko bariko barabikorera ko nabo bafatikanije n'inzego zibijejwe ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi eh FIFA byaremeje ko umusezero ushashe mu kibuga intwari ukwije ibisabwa eh urakwije ibisabwa byashikirijweho n'urongoye iryo mu Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru muyenge Alexandre akaba yasiguye ko iruhande y'umusezero wasuzumwe na FIFA n'inyubako z'ico kibuga zarasuzumwe mu ry'umupira w'amaguru ku rwego rwa Africa CAF rikaba ryasanze nazo nyene ngo zikwije ariko ngo habura ibikoresho nk'ivyuma byerekana amasanamu muyenga akamenyesha ko mu minsi 15 ivyo byose bizoba cyishinze guharanira ibiganiro abona ko amahoro muri icyo gihugu yoheza akagirira akamaro afurika yose uwo muhinga abona ko igihambaye ari ukabegwa n'icyo kibazo bavuga ukuri hagakurikira ibijyanye no gutunganya ubutunzi bw'icyo gihugu radiyo isanganiro iminota indwi gusa niyo isigaye kugira ngo turangize ikiganiro gira ushikirije ibinogo biri mu barabara yo mu gisagara cya bujumbura ego aho uvuye kuri rimwe gusika mu kanyoshi umengo nta kaburimbo ryahigeze naho nyine ibinogo ni byinshi asa birarenze umengo nta kaburimbo ryahigeze kabisa nta n'ibyavuye ku kigajire binogo byavuye ku kigajire jure hmm. kuva na kera ku myaka mfise babaha umenga ubwigenge bwabo ukamenga nta burozi bubaho mu bande babaho ubwigenge gajire none none ibintu bimaze kuba ku mugaragaro ntihagire ikibikurikirana ntumva ko haba hari abantu batagomba kubakurikira ni bande bategerezwa kubakurikirana bobikoze gute kugira bigende neza none nk'agarorero nk'abo bagiye bihanira yumva mm. ko nabo bababaye babonye ko bararengewe erega no kuvuga ko abarozi barabawe namwe numviriza abantu hanyuma bavuga ngo ngo abarozi ngo hari ngo babafata ngo atari abarozi barabaho kimwe gusa hari igihe utaburarogeye ko atanga urogwe ngo ubibone eh, utero ku bwawe inzego zibijejwe ntizashyizemo ishyaka ntigishyiremo ishyaka zirashyire mu kigo cyabo baze barakorana hagati yabo barugane abarozi barogane hagati yabo uwurusize ubundi uburozi aze gucisha ubundi mpaka barogane mugabo bareke guca mu bantu bitekaniye bari mu mutekano wabo urumva naho babona ko bagiye mu mutekano w'abantu bitekaniye bakawuhungabanya ni abari ku nzego ntibagira ijambo bashikiriza abo bantu erega baravaho erega haje barabaho banka kubashira habona gusa ni kubera ubuzima bw'umuntu bugoye abandi wajya bubafate ndakubatse alo wewe uramaze kubona umurozi wewe uramaze kubona umurozi eee eh, aho rero kigoreye eh. ariko barabaho sibyaduka abantu biyadukiza barabaho aha ni ukuvuga umurozi biragoye kumubona ku bwawe aho rero abagoreye kubonerwa niho rero natwe cyangwa naho niho ibintu bizoguma biza nabi rero kimwe n'ukuntu bobonwa sinzi n'amasitrategi yokorwa kugira abone ariko uremera ko bariho sinzi ko ari ibintu bisiga ubwenge sinzi ko ari ibintu bigaragara muguru urabona bo bombo ngira ko habaye gutomboza ntawe ubizi wewe uti bariho ariko biragoye kubabona bariho kandi ndibaza ko bazokwamaho hariho nawe usanga bigaragaza mugabo akabareka kubera abanyene kubakingira ubuzima bwabo mugabo nabo bakibagira ubuzima bwa